Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan, uvaženi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom. Ove sedmice govorimo vam o Stefanu Mitroviću. Stefan Mitrović rođen je u Svetom Stefanu 1909. Gimnaziju je završio u Kotoru. Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U kratkoj autobiografiji o sebi kaže Rođen sam u seljačko-učiteljskoj porodici od oca Ivana, učitelja i majke Ivanice, seljanke. Moji su živjeli teškim životom. Išli su i u pečalbu. Učestvovali su u oslobodilačkim borbama otac mi je. Zbog rada na oslobođenju od Austro-Ugarske monarhije i prisajedinjenju Primorja Crnoj Gori bio osuđen na smrt u Prvom svjetskom ratu, a jedan njegov brat je strijeljan. Otac je pomilovan i osuđen na robiju koju je izdržavao u Mariborskoj tamnici. Majka me kao dijete vodila u Kotorsku tamnicu da se oprostim od oca pred njegovu smrt. To je jedan od najvećih događaja u mome životu. Djetinstvo sam proveo u Svetome Stefanu, a gimnaziju završio u Kotoru. Još kao dječak, mislim 1926. štampao sam pjesme u zagrebačkoj mladosti. Ljubav za sve što je plemenito i oslobodilačko stvorila je moje prve stihove, moju dječačku poeziju od 1926. objavljivao je svoju poeziju u Zagrebačkoj mladosti, Skopskom južnom pregledu, Beogradskim časopisima i listovima misao, ilustrovane novine, stožer, linija, smena, razvitak, književne novine, cetinskim zapisima, nikšićkim časopisima razvrši i spone, u Novosadskom letopisu Matice Srpske, u Sarajevskom pregledu, titogradskim časopisima i listovima stvaranju, ovdje i pobjedi progonjen je i hapšen kao pripadnik revolucionarnog pokreta. Tih godina razvija i uzrasta omladinski pokret protiv fašizma i rata. Kao drugi, i ja sam učestvovao u njemu. 1932. bio sam uhapšen i mučen u zloglasnoj glavnjači. Čitava porodica bila je gonjena i pod udarcima policije. Tada mi je policija zaplijenila iz stana zbirku pjesama i poema pripremljenu za štampu, u koje je bio i manifest. Učesnik je narodno-oslobodilačke borbe od 1941. u kojoj su mu poginula tri brata i dvije sestre koje opisiva u nekim od svojih najljepših stihova. U toku i poslije rata, do kraja 1948. bio je na visokim partijskim i društvenim funkcijama. Poslije izlaska sa robije živio je u Svetom Stefanu. Umro je 1985. Poznata dijela pjesma i čovjek iz 1971. i Snijeg i more iz 1976. Zudija Hođić književno i istorijski pozicionira Mitrovića među pjesnike koje su u crnogorsku poeziju zakoračili poslije Prvog svjetskog rata i koji su našli snage da raskinu sa guslarsko-deseteračkim opjevavanjem konkretnih događaja i udare temelje modernoj crnogorskoj poeziji to da je Mitrović pripadao pokretu socijalnih pjesnika i pjesnika narodno-oslobodilačke borbe ne umanjuje kvalitet njegove pjesničke misli i stihova, te je njegovo pjesništvo kao i drugih pjesnika njegove generacije koji su zbog svog političkog angažovanja za socijalno i nacionalno oslobođenje za čovjeka i njegovo pravo uslovno prozvani socijalni, snažno poetski i sadržajno obogatilo crnogorsku književnost, kaže Hođić. Nadalje, Hođić tvrdi da su pjesnici te generacije, poput Ratkovića, Banjevića, Zogovića, Mitrovića, Đonovića, htjeli da mijenjaju društvo, ali su time mijenjali i poeziju. Ova precizna hipoteza nas navodi da odgovorimo na pitanje na koji način su mijenjali poeziju. Na to pitanje odgovor se krije u samim stihovima ovih pjesnika koje i danas čitamo kao nove i nepoznate. Mitrović je pjesnički alter ego u pjesmama i poemama izvjesni Andrija Jablan, simbol je zatvorenog i pobunjenog čovjeka koji želi da raskrije robijaške okove, ali otvara jedan esencijalni prostor satkan od samoće i revolta. On sam stoji naspram prirode, kosmosa, naspram neprijatelja koji je neprijatelj čovjeka. Pjesnikovo samovanje najbolje je prikazano u pjesmi Sam, posvećenoj sestri Ukici. Andrija Jablan pojavljuje se kao lirski subjekt u velikom broju pjesama u zbirci Snijeg i more i univerzalni je krik čovjeka protiv tiranije, samoće, ubistva i čovjekove snažne volje. Mitrović gradi lirski lik novog čovjeka, borca spremnog na muke. Predstavlja kontinuitet naše istorijske borbe za postojanje, za slobodno postojanje. Branko Banjević je o njemu zapisao. Stefan Mitrović je cijelinom svoga dijela pjesnik Robije. To je jedinstven slučaj u crnogorskoj poeziji. To je, simbolično, totalitet čovjekove patnje. To je Prometej prikovan za liticu. To je Hristos razapet na krstu. To je pjesnik između četiri nijema zida. I među četiri samoće od kamena. Ništa do bola dokle oko samoće dopire, ničega na svijetu do krakatih mučila koja kreću u put Ništa Mitrović je imao sudbinu da bude dugogodišnji robijaš kraljevskih i socijalističkih robijašnica. One su se slile u jedno iskustvo i postale jedino pjesnikovo vrijeme. Monotoniju patnje pjesnik je ispunio dostojanstvom i ljubavlju prema zavičajnoj prirodi i čovjeku. Pjesnikovo primorje, kraj apsolutne ljepote, otvara se kroz bolove u stihovima. Ljepota u različitim vidovima. Ljepota prirode, ljepota prijateljstva, oproštaja i dobrote – ljepota ljubavi pomaže da se pobijedi patnja, da bol svane u nadu. Jezik ove poezije je jednostavan, ali probran, da bi mogao da iskaže sve vidove patnje. Pjesme sam, vrh tišine, snijeg i more sintetišu sve tri vrijednosti ove poezije apsolutne patnje. Emotivni spektar Mitrovićevih pjesama kreće se od bola i patnje do tuge i očaja, pa sve do ponosa i prkosa i stoičkog istrajavanja. A motivi koji su najčešće zastupljeni su motivi djetinjstva, očevog doma i pejzaži. Pjesme su žandrovski, baladnog karaktera koje često uzimaju ton tužbalice i invokacije pisane takozvanim slobodnim stihom. Kratkoća i sažetost su stilska obilježja ove poezije, a ne njihov nedostatak pjesme se kreću u konkretnim esencijalnim prostorima doživljaja lirskog duha. Najbolji stihovi koji se približavaju tradicijskoj kulturi Crne Gore su dati u ciklusu Sestre Tugokose. Pjesme Stefana Mitrovića u figuralnom smislu najčešće su simbolistički modulirane i odaju utisak epitafnosti. Njegove pjesme, impresionistički govoreći, su kao natpisi na kamenu. U pjesmi Sam, koju ovaj pregled donosi, matričkim ponavljanjem riječi Sam, samoća kao da se utrostručava i kruži praznim prostorom mučeničkog prostora i odzvanja ritmički i prazno. Motivi prirode su često personifikovani, a maslini kao simbolu pjesnikove postojbine dat je magijski i božanski karakter kao u pjesmi Molba vjetru. Novica Samarđić kaže da Stefan Mitrović višegodišnje robijanje muke i patnju pretače u poeziju prkosa i pobune čovjeka koji je izgubio sve osim samog sebe – čuva ono što je od početka na udaru njegovih mučitelja. U toj poeziji je sve, od patnje do pobjede, što sam konstatuje kao čovjek koji uradio veliki posao. U poeziji Stefana Mitrovića ima nekog svečanog himničkog trijumfa neporažene ličnosti koja svodi račune kao i kod drugih pjesnika koji su stvarali u međuratnom periodu koji je svojim prilikama političkim, društvenim i ekonomskim kao i teškim životom ljudi spriječio obiman i konzistentan rad stvaralaca, tako je bilo i u slučaju Mitrovića. Ali su pjesme koje ovaj pregled donosi ipak vrijedno svjedočanstvo strijemljenja i težnji generacija rođenih na početku prošloga, najstrašnijega od svih vjekova. Ove pjesme su lirske ispovijesti utamničenog i nesrećnog bića željnog slobode. Da čujemo muzičku numeru, pa čitamo stihove Mitrovića. Muzika you can see so easily structure I feel a rupture from where she should be You've taken my breath from me Now I want to breathe Cause I cannot see what you can see so easily like me make me your poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. San Bilja Da li ću ti doći u zoru ranu, kad sunce zvonjavom objavljuje radost življenja? Znam, neću ti doći u zoru ranu. Htio bih zorom da ti donesem mnogo darova jutarnjih. Htio bih vrata tvoga doma da budu vazdan radošću otvorena. Da li ću ti doći u večer rano, kad dan najavljuje tišinu noći za sve ljude svijeta? Znam, neću ti doći u večer rano. Htio bih pred noć da ti donesem mir za sve dane tvog življenja. Htio bih prozori tvoga doma nikad da ne znaju za noćni vjetar, kad mora ja uču talasom iz dubina. Da li ću ti doći u ponoć samu, kad bilje spava pred tvojim vratima, kad mirisi snatre u tvome snu? Doći ću ti u samu ponoć. Ali san bilja, ali san mirisa, Neću znam neću, znam, probuditi. Molba vjetru Vjetre, utišaj svoje dahove, svoje udarce, da se sinovi moji ne probude. Oni su zaspali. Oni su zaspali, sinovi moji, zvijezdanim golubnim snom, u ovoj noći kad grane maslina nemaju mira. Sinovi moji, vjetre, neka spavaju tihim snom u kolibama svojim u snu njihovom, u snu mojih sinova, sada je tišina noći, tišina postojanja. Mir zemlje koja se odmara između dva dana oprašivanja. Vjetre, u noći vjetrovitoj uspregni, uspregni svoje kose, svoje oštrice kose. Ne posijeci vjetre ni jednu granu masline što mi moli i čuva. Posiječeš li granu, maslina će zaplakati korijenom i stablom od plaća će se probuditi moji sinovi, nestaće ljepote neba u njihovom snu, u njihovom tihom snu, u tihom snu mojih sinova. Sam. On je sam, Andrija Jablan. U noćnoj mučionici on je okovan između četiri nijema zida. Između četiri samoće od kamena. On je sam i nikog nema doli sebe i noć tihu kao klijanje maslina, kao san krila zaspalih lastavica. On je sam i protiv njega stoje u ovoj noći bistrih zvijezda devet mučitelja s devet bičeva, devet bičevalaca s devet lisica, devet okovalaca s devet igala za bodenje pod nokte. On je sam u noći kamenom učilištu, a sunca nema da probije kroz stakla prozora galebljom svjetlošću svisova dana, da uđe u prostor osama i mučenja. I sunca nema da mu lice vidi, da mu ranu na čelu bijelom sjenkom cijeliva. On je sam samcat, Andrija Jablan. I nema zvijezde pod prozorom da poruči moru, da more kaže talasima, talasi rodnom selu na obali da je doveden u mučilište nema zvijezde glasonoše, da poruči ocu i majici u selu, bratu, ribaru, da mučitelji dolaze po njega, s devet lanaca, s devet bičeva, s devet putila od željeza. Uvaženi slušalci, čuli ste neke od stihova Stefana Mitrovića, čime i završavamo ovu epizodu poezije sa stilom koju Antena M realizuju u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski pjesnik i novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Drakaš. Poezija sa stilom Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.